ونبارك على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسر قولي وبعد ونحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة ورضوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام Veliko nam je zadovoljstvo da ovoga dana na ovome mjestu sa ovakvim lijepim brojem i ovako lijepim našim gostima, vajzima, profesorima večeras za vladu te barek i pomoć budemo do kraja aktuelni i govorimo o krajnim aktuelnim temama koje zaopiraju čitavu javnost. Nećemo kazati samo Bosne, nego čitava, čitava svijeta. Mnogo ljudima prolazi kroz glavnu i ljudi su danas u jednom, da kažemo, u jednoj medijskoj blokadi, pod medijskim monopolom, tako da ljudi imaju pravo da samo konstatuju ono što, nažalost, često mediji skuhaju, ispakuju i u svoj posebni celofan zavotaju i onda ponude javnosti i se samo mora kazati amin. Pa želimo za Allahu Tebareke od dana pomoć iskoristiti ovo slobodno vrijeme i nadamo se još uvijek slobodu govora da progovorimo na temu ekstremizam, terorizam, obim i definicija. Svakako je tema do kraja zanimljiva, a još su i i zanimljivi oni koji će govoriti o toj temi, pa će sa moje desne strane profesor Musret Imamović govoriti o definiciji ove teme, a sa lijeve strane naš profesor Enes govorit će o obimu ove teme, pa je ovo samo prilika da vas uvedem i najavim kao što je uobičajeno naše goste i vajite, a zatim odmah nakon toga prepuštamo njima priliku da nam objasne i dadu definicije i dadu nam obje ove teme, a vas zamoljavam da u najljepšem domenu saslušate i onda vi date za pravo nakon završetka ove teme da postavljate pitanja, poželjno bi bilo da ta pitanja budu u pismenoj formi, kako bi uz Allahu te od dala pomoć, dali i vama pravo da podijelite zajedno s nama ovo o čemu večeras želimo da govorimo. Volimo našeg gospodara da nam odreši jezik i da date našim profesorima jezgrovit govor, a vama sabor, da zaista iskreno i strano priđemo i pojasnimo o čemu se radi, da vijete pa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braći i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nakon toga, kad govorimo o ekstremizmu, onda je to neodvojivo znači od aktualne teme danas u svijetu terorizma, ali kad govorimo o definiciji ekstremizma, onda imamo znači nekoliko e, termina koji se usko vežu za, za ovaj ekstremizam. Svaki od njih e, se koristi da se ukaže na značenje nečega ekstremnog, nečega što prelazi, prelazi granice. Pa ovaj ekstremizam u osnovi, kad se o njemu govori, govori zapravo o pretjerivanju, u vjeri. Dakle, nešto ekstremno u vjeri je pretjerivanje u vjeri, to je zastranjivanje u vjeri. Bilo da čovjek pretjera u određenim stvarima u vjeri ili da zastrani u drugu stranu, da napušta vjeru i napusti i ostavi njene, zanemari njene propise, pa se radi dakle i o gologu, pretjerivanju i o tetarluku zastranjivanju ili ekstremom ili ovaj izraz tataruf je najbliži našem izrazu ekstremizam. Naravno, e, u svijetu danas kad se govori o ekstremizmu, e, neodvojivo je, dakle, i ljudi kad govori o ekstremistima, neodvojivo je da e, neodvojivo je to od terorizma, jer ovaj terorizam o kojem se danas mnogo govori u svijetu, zapravo kod svih je nužna posljedica i obavezna posljedica samog ekstremizma. Pa zato ćemo mi kad govorimo o definiciji zapravo govoriti o definiciji ekstremizma ili pretjerivanja u vjeru. Pa da budemo znači e, najasno o čemu, o čemu pričamo, dakle govorimo o pretjerivanju u vjeri njihovim oblicima i naravno o obimu i onome čemu što se događa kao posljedica pretjerivanja, e, govorit će moj kolega za lahu pomoć. Pa kad govorimo o pretjerivanju vjeri, pretjerivanju vjeri, u vjeri u islamu je strogo zabranjeno, pokuđeno, ružno, odvratno, a tako Allahu poslanik sallallahu alejhi kao što prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma je na hađu pio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon boravka na Muzelifi pokret je bio sa Muzelife prema Mini gdje se bacaju kamenčići na džemreta pa je naredio Abdullah ibn Abbasu da mu prikupi kamenčiće kojima će koje će baciti na džemre. Pa je Abdullah ibn Abbas prikupio kamenčiće i donio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a onda je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzeo taj jedan kamenčić koji se baca na džemra, pa pokazao ashabima Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao se. Vi misli naam, vi misli haula wa iyakum bal guluvu fi din fa inna al guluvu fi dine men qabakum au فإن من كان قبلكم هلك odnosno أهلكهم الغلو في الدين pa je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam da ovakvim gađajte pa je pokazao taj mali kamenčić ovakvim ili sličnim kamenčićima gađajte dobro se čuvajte pretjerivanje u vjeru teško vama ukoliko pretjerate u vjeru, Dakle, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam šta? Iyakum golub je arapski izraz koji učije na prijetnju i na žestoku upozorenje na stvar koje se treba kloniti i čuvati. Dakle, pa Allah poslanik sallallahu alaihi sallam upućuje na, na to da se trebaju muslimane da klone pretjerivanja. Pa je upozorio da je između ostalog one koji su bili prije vas uništilo ili upropastilo pretjerivanje u pa ćemo se ovdje skoncentrisati na ovo pretjerivanje u vjeri i one prije vas koje je pretjerivanje uništilo i upropastilo. Na koji način? Tako što ćemo se vratiti na Allahovu knjigu pa kaže uzmišljeni u Allahovu knjizi Kuli ahlal kitabi la tablu fi dinikum gajral hatta o ehlu kitabi, ovi kojima je knjiga data prije. Vidite, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže oni prije vas prije vas je upropastilo pretjerivanje a onda Allah subhanahu wa ta'ala se naređuje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem time i nama obratite se, recite o vi koji je knjiga data prije. Nemojte govoriti o Allahu ništa osim onoga što je istina. Dakle, nemojte pretjerivati u vjeru u drugom ajcu jahla kitabila sadlu fi dinikum vela takura ala Allah o ehlu kitabi, ovi kojima je data knjiga prije Ovdje kad se kaže data knjiga prije, misli se na židove i kršćane, ovi židovi i kršćani nemojte pretjerivati u svojoj vjeri i ne govorite o Allahu ništa osim što je istina. Pa sa ovog aspekta, dakle, prvo da pojasnimo da je pretjerivanje u vjeri haram, zabranje, pokuđeno, odvratno, nešto na što je upozorio Allah poslanik sallallahu da je to faktor koji ne utiče na uzdizanje i napredovanje koje on želi možda i prižetvi onaj koji je eventualno potjerio vjeri, jel tako, nego će pretjerivanjem u vjeru postići suprotan efekat, to će ga odvesti u, u propast. To će ga odvesti u propast. Prvo ćemo pokušati da ukratko objasnimo da su sam slučenjaci govorili o pretjerivanju i definisali pretjerivanju u vjeri. Međutim, ima jedna velika manjkovost da savremeni, naši savremenici nisu uspješno odgovorili na ovaj izazov i nisu uh, došli sa nekom jedinstvenom definicijom pretjerivanja u vjeri. Nisu došli sa nekom jedinstvenom e, definicijom pretjerivanja u vjeri, iako je ona vrlo jednostavna. Pa ćemo dakle, odmah to spomenuti da se može reći da je pretjerivanje u vjeri svaki prelazak granica koje je vjera, koje je postavila. Međutim, šta je prelazak granice koje je vjera postavila, mora se analizirati i ustanoviti sa aspekta same ove vjere. Odnosno, onaj kog za nešto kaže da je pretjerivanje u vjeri, ili za nekog kaže da je pretjeran u vjeri, mora zato imati dokaz u Koranu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, to mora dokazati samom ovom vjerom, odnosno temeljima ove vjere. Zašto? Zato što shodno atmosferi u kojoj čovjek živi i shodno njegovom samom pridrža, e, pridržavanju vjere, stepenu njegove privrženosti vjere. Shodno tome, ocjena šta je pretjerano, a šta nije u vjeri, bit će jako uvijek subjet subjektivna, je li tako? Pa onaj ko se ne drži vjere, njemu je svaki oblik vjere što tako svaki oblik ispoljavanja vjere e, pretjerivanje. Ili onaj ko živi u sredini u kojoj se vjera ne praktikuje, u kojoj je vjera nepoznata, svaka pojava vjere i svaka pojava koja upući na protežavanje, vjerskih propisa za njega će biti pretjerivanje. Pretjerivanje je nešto što se sigurno događa. Međutim, kako, kako kaže na Nadevi, jedan od islamskih učenjaka, Ta'ala, da je spuštanje ili prozivanje određenih pojedinaca ili skupina ili određenih pravaca i škola koje se pojavljuju u islamu i etiketiranje da su od onih koji preferuju ili da su pretjerali ili da su oni gulat, kako kažu Arapi, znači oni koji su pretjerali, to je stvar koja traži preciznu studiju i analizu. Međutim, koliko su islamski učenjaci bili precizni, odnosno neprecizni, i svi ostali koji su govorili o pretjerivanju, vidjet ćete kad spomenem određene tekstove koji govore o, o tom stanju. Pa, islamski učenjaci prije svega kad govore o pretjerivanju u vjeri i gulovi i onima koji su pretjerali u vjeri i o ekstremistima, jel tako, islamski učenjaci govore o ekstremistima muslimarima, jel tako, muslimari koji su pretjerali u vjeri, onda ćemo vidjeti da tu nema precizne definicije. Nego će to pretjerivanje e, spomenuti određene njegove manifestacije, a ne kroz jednu definiciju koja će biti precizna i ograničena, a obuhvatiti i opisati pojavu. Pa ćemo vidjeti da često, čak islamski učenjaci, i najveću jedan primjer za to, kad definišu pretjerivanje u vjeri, kad definišu pretjerivanje vjeri, onda poslije sami na neki način zapadnu u jedan od oblika tog pretjerivanja. Pa, na primjer, šeji Muhammed al-Gazali, ta'ala, je rekao za pretjerivanje u vjeri da je to, znači, pokuđena privrženost i zaleđenost na određenim stavovima i mišljenjima i nesposobnost ili nepostojanje volje da se o tim stavovima uopšte raspravlja i neuzimanje u obzir ostalih mišljenja, nerazmatranje, znači ne, ulazeći i onaj koji je pretjerao nečemu, ne ulazi uopšte i ne razmatra druga suprotna mišljenja. Tako je na jednom mjestu otprilike definisao e, pretjerivanje u vjeru. Dakle, da je to čvrsto držanje nekog, pristrasno držanje nekog mišljenja, ne prihvata se, dakle, to postaje tema o kojoj nema rasprave i ne prihvata se uopšte, ne uzma se uopšte u razmatranje neko drugo mišljenje. Na drugom mjestu kaže, to je čvrsto držanje stavova u stvarima u kojima postoji razilaženje. To tako? Držanje čvrsto za stavove u kojima postoji razilaženje i opet ne prihvatanje, dakle, nikakve rasprave i bez ikakvog mogućnosti da se o, o tom mišljenju raspravlja. Pa ćemo onda vidjeti kad imam uh, e, Gazali poslije toga, kad še Gazali, kad poslije toga navodi primjer, kaže kao na primjer pokrivanje žena, pokrivanje lica žene. Navodi to kao manifestaciju ekstremizma, kao oblik ekstremizma ili navodi kao oblik ekstremizma mišljenje da je muzika haram. Pa mi kažemo la. Pogledajte kako je malo prije definisano, definisan ekstremizam, tako? Čvrsto držanje za mišljenje u kojem ima razilaženje, jel tako? A onda je sasvim subjektivno spomenuo stvari koje ni na kakav način se ne mogu karakterisati kao ekstremizam. Tako, pokrivanje lica žene je pitanje jednoglasno među svim muslimanima nema nikakvog razilaženja da je to stvar vjere i da je to propis vjere. Nema razilaženja. Svi muslimani, svi islamski učenjaci, svi oni koji su namirisali, makar malo miri šerijata znaju da je to propis vjere. Nego ima postoji razilaženje da li je uvijek važiv, da li je uvijek stroga obaveza ženi da pokrije lice i da li je harama koja žena otkrije lice. Tu ima razilaženja. Da li je žena, znači, koja pokrije lice, postupila prema propisima islama ili nije, tu nema razilaženja. Dakle, to je sigurno propis vjerika. Pa vidimo, dakle, kad ljudi definišu, onda možemo donekle da, da uzmemo da, da to značenje ekstremizma, međutim, kad hoće da praktikuju, onda dolazi do, do brka. Isto tako, da se mišljenje da je muzika haram u islamu uzme kao manifestacija ekstremizma ili ekstremno mišljenje u islamu je sasvim neprihvatljivo. Naprotiv, kroz čitavu istoriju islama, kroz, kroz čitavu istoriju islama, na prste jedine ruke i manje od toga se mogu jedva spomenuti. I onaj koji razvije, naučit će se da nađe koji su to imami šehovi kroz čitavu ovih 15 stoljeća spomenuli ili mislili da je lomka halal. Svi redom su smatrali da je, da je halal. Kao i pokrivanje žene, kao pokrivanje lica žene. Dakle, 13 stoljeća islama muslimani pamci da su sve žene muslimanke pokrivale lice. Tek u 14. stoljeću sad, da tako, u zadnje vrijeme, to postaje pitanje, je tako, ili postaje kao oblik ili manifestacija ekstremizma. Tako da ćemo vidjeti da čak neki šejhovi kao što je Halid, Muhammed bin Halid, spominje u Međeretu Arabi, spominje i čudi se, o tako muslimanki koja je pokrila lice i kaže, odakle je ova čudna odjeća? Subhanallah, odakle je ova čudna odjeća? Kako se može zanemariti tako čitava, čitava uh, istorija islama i na taj način znači dolazimo do toga da ljudi jednostavno onda kad pokušaju definišu eh, ekstremizam u islamu, onda ga definišu daleko od islama. Onda ga definišu daleko od, od islama islamskih propisa i daleko od onoga čemu su, znači čime je bila ispunjena i što je bilo uobičajeno kroz čitavu istoriju islama. Zanimaruje se, dakle, naučno istraživanje i onda se površno, bez naučnog istraživanja eh, i učenja određena pojava i određeni pojedinci proglase ekstremističkim. Poslije ovoga prijeći ćemo na to da pokušamo da predstavimo kako su sekularisti u muslimanskim zemljama, sekularisti od muslimana, kako su definisali ekstremizam, islamski ekstremizam, odnosno ekstremiste muslimane. Pa jedna od definicija koja se može naći i pročitati, koje su čitane i proučavane na njihovim seminarima i njihovim samitima i kongresima koji su održavani širom islamskih, muslimanskih zemalja, kao što je Egipat, Tunis i tako dalje. Pa između ostalog jedna od definicija kaže to je izlazak i pravila i ideološki i zakonski okvira sa kojima je zadovoljno društvo. Šta je to? To je izlazak iz pravila ideoloških i zakonskih okvira sa kojima je zadovoljno društvo ili na drugom mjestu to je izlazak iz uobičajenog i opšte poznatog u vjerovanju, osjećanju, ponašanju kod većine ljudi. Pa vidimo ovdje da sekularisti šta uvijek se vraćaju na što? na veći, na većinu. Na većinu. Ovdje moram da kažem da ovo mjerilo kod sekularista ništa ne vrijedi. Zašto? Zato što ova većina, dakle, nije e, pravilo u Islam Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu i Allahu poslanik wa sallam i ashabi Allahu sallallahu wa sallam na mnogo mjesta ukazuju na to da većina često može da bude u zabludi, a da manjina bude na istini, zavisno ko se drži šerijatskog dokaza. Po intucija ekstara na fil ardi u Ako budeš svirio većinu na zemlji, odvešće se sa Allahom puta. Dakle, gdje će se odvesti? U zavodu. Gdje će se odvesti? Na tramputicu. Dakle, manjina će često biti, čak što više, među islamskim učenjacima često kad se raspravlja o određenim pitanjima u kojima ima razilaženja i postoji razilaženje, i kad se gleda koje će se mišljenje okvalifikovati kao ispravno i pretežno, to tako, ne događa se koliko je učenjaka zastupa jedna, koliko drugog, nego se gleda u, dokaz i obrazloženja, u snagu dokaza i obrazloženja. Pa onaj ko osnaži svoje mišljenje dokazom i obrazloženjem, njegovo mišljenje prolazi, njegovo mišljenje se prihvata. Međutim, općenito, kad govorimo o sekularistima, onda ćemo vidjeti da oni čito vrijeme kad govore o ekstremizmu, uvijek govore da je to pokušaj dakle, da se vjera unese u politiku. Da se vjera pomiješa sa politikom. A svakako za njih je još dalje i još mračnije nastojanje da politika primi islam, jel tako, da bude islamska politika da se uvede jel tako, ili da se primjenjuje u zakon i šarijat u potpunosti. E, to je onda, jel tako, jedan kroz jedan, svi se slažu, jednoglasno kod njih ekstremizam. Pa je kod njih ekstremizam, na primjer, primjer ekstremizma je i za njih su ekstremisti ljudi koji su pokušavali da se u, recimo, u sudarskom zakonu ili u nekim muslimanskim zemljama u zakonu vede zabrana alkohola i tako neke pojedinačne zabrane. Ili kao što je kod nas se desio slučaj ekstremizma, ovdje pod navodnim znacima, nemojte me bukvalno shvatiti, da je u parlamentu spomenuto da se o zakoni više ženstvo, jel tako, pa su svi skočili na noge, jel tako, i zaprepastili se odkud taj prijedlog da dospije na parlament, jel tako, kako uopšte može i smije neko da se drzne da tu na ta vrata uvodi šerijet. Ha? Kao da je to bio neki od prioriteta. <laughs> da. Dakle, e, na taj način se pristupa kod sekularista. E, oni su sebi stavili zadatak, kako kaže jedan, e, jedna žena, ja ću ovdje citirati, zove se Suad Mensi, jedna žena sekularista koja je napisala knjigu Tada huva islamu, ovo je njihov islam. Na omotu te njene knjige je nadstan čovjek koji nosi batinu, duge vrade i kratke ove džilbaba, košulje do koljena. Na tom stavu piše El nau'iza el hasana, lijep savjet. Dakle, izrugivanje šarijata i svođenje šarijata na batinu i u toj knjizi ona spominje, dakle, da šta govori o, o, o ekstremizmu i između ostalog sva priča tog ekstremizma svodi se na e, miješanje djeve sa politikom ili primjena šerijata ili oblačenje žena ili propisi određeni vezani za ženu. Čak što više spominje da je od ekstremizma glasno učenje Ezana. Jedan od oblika ekstremizma kod nje. Ono što je zanimljivo spomenuti jeste činjenica da ono što su sekularisti u muslimanskim zemljama okarakterisali kao pojave ili manifestacije ili pojave koje upućuju na ekstremizam i manifestacije ekstremizma, onda su sekularisti, obzirom da su držali čitav ovo vrijeme vlast u svojim rukama, preko vlasti i preko zakonodavstva pokušali stvarno da razvoje islam od šerijata. A oni koji znaju šta je islam, znaju da je to nemoguća stvar. Jer ono što se odvoji od šerijata neće više zvati islamom, je tako? Međutim, oni su <clears throat> e, taj e, poduzeli i trudili se da, da ga ispune. I ja ću vam ovdje pokazati i da kamera snimi jedan dekret, jedan dekret vlade u Tunisu u kojem se naređuje učenicama i studentima, profesorcama i nastavnicima, nastavnicama kako će da izgleda njihova odjeća u, kako imaju da se odjevaju. Pa a kako ne smiju da se odijelu? Kako treba da izgleda njihova odjeća? Po pa ovoj koloniji kako ne smije da izgleda. Između ostalog ne smije da da tako do stop, do stopa. A kako mora da izgleda, mora da bude samo do kolje, do koljena na tako? Ili bilo koji drugi odjevni predmet, znači mora da bude do koljena. Ovdje znači dekret, dokument, kopija, broj 108, potpis, ministar za odgoj, nacionalni odgoj, Mohamed Serec Ešaviri, dakle, dokumentovano broj, datum 23.9.81. godine, tako, tako da, znači, nema e, ništa što... Pa, ja bih da se malo zaustavimo na ovo. Pogledajte sad. Ekstremno je za njih bilo da žena u Tunisu spusti svoju odjeću što stopala, da pokrije svoje noge. S druge strane, ekstremno je da tako, otkriju svoje, tako, noge ili dijelove svojih sjevanica, to je opet s druge strane ekstremno. Postavlja se pitanje, logika po kojoj su postupali ovi ljudi koji su ovi sekularisti, je zapravo logika jednog pravog ideološkog ekstremiste. Jednog pravog sekularističkog ekstremiste. Je tako ili nije? Jeste. moj slučaj da ne kaže Kako je? Ja sad postavljam pitanje. Da li je žena koja svoju odjeću pusti do zemlje poštujući običaj Arapa, poznat običaj Arapa, da su njihove žene se pokrivale poštujući svoj din, islam, tako. Da li ona ekstremna? Ili je ekstreman onaj koji je silom zakona primorava da se ponaša prema njegovom ukusu i njegovom viđenju. Ova žena koja se pokrije, i evo ove žene koje danas stave maramu, ili ove žene koje još pokriju i lice, jesu oni nekoga na nešto prisili primorale, jer one nekome zulom čine, nepravdu, nekoga dovode u nezgodnu situaciju ili vrše na nekoga pritisak time. Svoju ideju, svoje vjerovanje sprovode na sebi i u svom životu. I to se smatra ekstremizmom. Ekstremizmom koji je rezultat ekstremnog vjerovanja. A nije ekstremizam, a nije ekstremizam da na osnovu ubjeđenja, sekularističkog ubjeđenja i vjerovanja se ista ta žena silom zakona i motkom natjera da se razgoli i da se otkri. Dakle, u svakom slučaju vidimo ovdje, dakle, i druge stvari vidjeli smo na dijelu taj sekularistički ekstremizam, ali to nije tema našeg govora, taj sekularistički ekstremizam, on nije daleko ni od naše države, ni od ustanova ove naše države, kad kažem naše, mi ovdje živimo, naša je, jel tako, makar je neki drugi svojatar, jel tako, i mi ćemo je svojata sve. I ustanova ove države, tako na primjer, jedan od, jedan od momenata tog sekularističkog ekstremizma došao je do izražaja, evo neki dan, jedan od naših braće je dobio rješenje suda da plati ekstremnu kaznu od 10.000 maraka. Dakle, maksimalnu kaznu. Zašto? Kaže, sljedeće piše u tom obrazloženju. U obrazloženju kaže da je on kršio kućni red državnog suda, to je bilo ovdje u Sarajevu, od nas, dakle, da je kršio kućni red državnog suda. Kako je kršio kućni red državnog suda? Tako što nije htio da svoju ogromnu, mi je zovemo kapcu, kine sa svoje glave. Jer je miskin smatrao da je to njegovo pravo, da on ima pravo, jel tako da nosi svoju kapcu, bakar u prostorijama, jel tako, državnog suda i smatrao je da to jednostavno E, da je slobodan i da ima pravo, da to nikome ne škodi, međutim, državni sud ne smatra tako, nego kaže sljedeći, sud je svjedoku ukazao na, ovaj bio naš brat u sudu u svojstvu svjedoka. Sud je svjedok ukazao na neprihvatljivost ispoljavanja vjerske pripadnosti u javnim institucijama, putem odjeće ili vjerskih simbola. To je neprihvatljivost kao i na obavezu suda da podržava i promoviše vrijednosti koje ljude prižavaju i ujedinjavaju. Dakle, prevodim ova kapita na mojoj glavi i na većinama vaših glava je stvar koja ljude udaljava. A tako, dadiva mržnju, a tako, i razjedinjava. A ne one koji razdvajaju i udaljavaju. Sud je posebno naglasio da prava pojedinca nisu apsolutna i da ona ne bi smjela da održavaju zajedničke vrijednosti. Dakle, još nešto novo da naučimo. Ova kapsa ugrožava zajedničke vrijednosti. Svjedoku je posebno stavljeno do znanja da pred sud dolaze ljudi i vjerskih ubjeđenja i različiti religije, da je neugodno povjerenje u sud i da zbog toga sud nije mjesto gdje se vjerska uvjerenja mogu ispoljavati na način koji diskret, i ju je neka opšta pravila i načela koja važe u jednom multikulturalnom društvu. Pitanje, ovo multikulturalno društvo ovdje je zasluga čija? Komunista, sekularista ili muslimana? Čija je zasluga? Otkud ovdje uvosti multikultura? Zašto to ne postoji tako nešto u Srbiji, i zašto nema tako nečega u Hrvatskoj u ovom obimu u kojem se ispoljava i koliko je prisutno kod nas ubosno. To je, ako vi znali, zahvaljujući i samo zahvaljujući tome što je Bosna daleko duže od Hrvatske Srbije bila pod vlašću muslimana. Da ne kažem islamskom vlašću, tako pod vlašću muslimana. I muslimani su ovdje Dakle, prije svega, mnogima je nepoznato da su zapravo Turci organizovali za Pećku patrijaršiju. On je ustrojili, organizovali i tako dalje. Iako se mi ne slažemo sa njima, tako istim voljni što su oni uradili, ali eto, da se zna da je takav bio odnos. Prema tome, postavlja se pitanje, je li zazivam ja mržnju ako nosim i jesam ja kriv što to nekome smeta pa on to mrazi. Ko je za kriv? Jesam li ja kriv ako se ponašam kao musliman na javnom i, i u privatnom prostoru i u svakom drugom mjestu, u svim situacijama? Jesam li ja kriv ili je kriv onaj kome to smeta? I kod kod to izaziva mržnju. Ko je sad ovdje ekstreman? Ja koji se svoje vjere želim da sprovedem bez osrčavanja ili onaj kome to smeta? ili onaj kome to smeta. Mi ćemo ovdje doći do i definicije ekstremizma kod kršćana da bi jedan drugi termin koji se zove fundamentalizam objasnili malo uširnije. Ali ću ovdje svakako pokazati na činjenicu da sud ovom, ovom značajnom odlukom o kojoj, koja će ostati zapisana u istoriji nezamislivo, smiješno i ne možete uopšte pretpostaviti Dakle, da je ovaj sudija i ovaj sud je ovakvu odluku donio radi čega? Da se ne povlači pred ovakvim oblicima ekstremizma, jer to može imati ozbiljne posljedice po ugled pravosuđa i stabilnost društva. Dakle, kapica narušava stabilnost bosanskog društva, i narušava ugled sudstva, a ovdje svakako, dakle, sud svoj ugled utvrđuje i brani preko ove kapice, odnosno trenirajući prvoću kroz ovu kapicu predsjednik vijeća sudija Branko Perić. Možete zamisliti koliko je on zabrinut za stabilnost bošnjačkog društva, odnosno bosanskog društva, tako da smo promakli svi nećemo reći svi, ali da u promiču svi oni koji najčešće i najozbiljniji zapravo ugrožavaju stabilnost ovog društva, od onih koji zagovaraju, zagovaraju jel tako, zapadnu Bosnu, pa zagovaraju, jel tako, ocikljenje Republike Srpske, i da ne govorimo i da ne govorimo dalje. Međutim, i države i državne institucije ostaju svijete na to i ovo želim da skoristim filku da kažem, ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što su državni put pod velikim utjecajem Beograda i dakle e, sila stvarna. Jedan detalj, braćo, za onu akciju koju su nazvali svjetlost, beogradski novinari su 8 sati prije nego što je počela dolazili na teren u Radić i raspitivali kad će, kad će početi od mjesta na raspitivali jel, jel prošla policija i pa vam to govori, dakle, i ovo je ozbiljan podatak za one koji žele da, za analitičari, oni koji žele da se pozabave ovim problemom. Sljedeća stvar i zanimljiva i najzanimljivija stvar i na kojoj ćemo se najduže zadržati jeste kako su na zapadu definicali ekstremizam. U, na zapadu ima nešto što se zove što se zove fundamentalizam. Taj fundamentalizam vezan je za kršćanstvo i tu je pojava u kršćanstvu. Ta pojava na zapadu je pojava koja se gleda, na nju se gleda sa odvratnošću, sa strahom, kao tako, gleda se kao nešto nazadno i zaostalo, nešto što je van pameti i to u je van pameti. Zašto? Zato što ovi fundamentalisti u kršćanstvu dogovaraju doslovno pridržavanje evanđelja i svega što je u evanđelju i da je to istina, a da ništa drugo nije istina. I ljudi, dakle, koji znaju koliko ima E, proturjetnosti, kontradiktornosti, laži, neistina, naučnih neistina, jel tako, koliko ima u, u, u evanđelju, dakle, za njih je odvratno i neprihvatljivo da se tako prilazi iz pristupa evanđelju. Međutim, ovaj termin je prenešen u istom značenju i na muslimane. Pa su i za muslimane rekli, jel tako, fundamentalisti. Pa je ovo treći termin koji ima isto znači. Fundamentalisti zapravo na zapadu imaju, e, želi se ukazati na ekstremiste u današnjem savremenoj terminologiji koja traći se koristi jeste teroriste. Jeste teroristi. Pa ćemo čitati neke od njihovih izvještaja, odnosno njihovih tekstova, njihovih analitičara, učenjaka koji se time bavili da bi stekli dojam kako oni gledaju šta je to za njih ekstremizam na zapadu. Pa kaže Harriet Dickwingen, ovaj čovjek, on je e, kršćanin, sirijac, ima američko državljanstvo, rođen je u Siriji, e, predaje e, političke nauke na e, univerzitetu, univerzitetu u New E, radio je dakle za potrebe, odnosno na institutu za potrebe e, Ministarstva vanjskih poslova Amerike. I bio je dakle savjetnik u velikom broju e, američkih institucija koje su se bavile dakle bliskim istupom. Pa sad imate pojma znači o kome se radi. Pa on pod naslovom stvari ili pokazatelji fundamentalizma, odnosno ekstremizma u islamu, odnosno kod muslimana. Pa on, kao pokazatelje tog ekstremizma, nabraja sljedeće stvari. I vi sad zamišljate, Bog zna šta je tako, kako, šta su to stvari koje ukazuju na ekstremizmu? Pa prva stvar kod njega jeste da čovjek koji obavlja pet dnevnih namaza u mesečidu redovno, je tako, je prvi pokazatelj ekstremizma. To je prvi pokazatelj ekstremizma. Kod ovog čovjeka. Vi znate da Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao da je najteži, da ne citiram sad cijeli hadis, najteži namaz za monafike, jacija i saba, a onda na kraju hadisa kaže dođeni da naredim nekom drugom da preduzi nama, a da ja odem da zapali kuće onima koji ne dođu na namaz. Dakle, šta je u očima ovog čovjeka Allahom poslanik Lajevca? Ništa, ne treba dalje. Dalje, kaže, ek, dalje pokazatelj ekstremizma jeste da onaj, da je to nastojanje da se sprovede tih pet ruknova islama. La havla ila Bio bi je neki dan, neko i dan, prije nekoliko mjeseci, jedan novinar pokaže ja sam musliman. A ja ga pitam, a znaš li ti koji su to ruknovi, odnosno šartovi islama, tako sastavni temelji islama, glavni dijelovi islama? A, kaže, jo, nešto smo učili iz nauke, a ja sam to zaboravio. <laughs> Ne znam istina. A vidiš, ovi, je tako, analitičari znaju. Oni znaju. Usku da kažem da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, voli el islamu ala hamsin. Islam se temelji na pet stvari. E, ovo na čemu je Allah poslanik rekao da se na njemu temelji islam, to je kod zapadnjaka šta? Pokazatelj ekstremizma. Ekstremizma. Vaša ulema na Zatim kaže e, nastojanje da se živi primjernim životom. A šta treba da nastojimo da živimo neprimjernim životom? Nastojanje da se živi primjernim životom uz napuštanje onoga što je zabranjeno u Kur'anu kao što je vino, pijenje alkohol. To je pokazatelj ekstremizma. Pa kad oni hoće da ispitaju nekoga je ekstremista ili nije, ponude čašicu. Tako. I on propadne na tebi. Propadne <laughs> na Zatim kaže razmišljanje, vjersku razmišljanje i analiziranje i čitanje Kur'ana sa razmišljanjem. I ostale islamske literature intenzivno. Dakle, od pokazatelja ekstremizma jeste da se uči Kur'an, da se čita Kur'an. Pa šta bi onda oni rekli za hafize Kur'ana? Ne znaju hafize Kur'ana svi redom. Da oni na zapadu nisu ništa drugo do ekstremizma. Tako? S druge strane, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da upravo Kur'an čitamo s razmišljanjem. Efela je tedabbaru na Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da je od nekog drugog mimo Allaha našli bi u Kur'anu brojne proturječnosti. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها Zašto? Kako ne razlikuju u Kur'anu? Jer su im srca zaključana. Inne fi velike ne zikra, zaista je u Kur'anu opomena. Limen kane lahu kalbun, ev elka sema wa huve šehid. Za onoga ko ima razuma, ko ima pameti. Je tako? I sluša, a sebanju. Pa Kur'an nas traži da imamo pameti, da slušamo i da smo prisjetni kad čitamo Kur'an. A na zapadu nam žele da ne čitamo Kur'an nikad, a ako ga čitamo da to bude čak nikakvim razmišljanjima, tako? Ako baš moramo da čitamo, onda nek to bude samo na dženajanstvu. Zatim, učestvovanje u džematskim aktivnostima. Ako neki ima neki džemat pa neka predavanja, jel tako, onda učestvovanje prisvajanje tim predavanjima smatra se pokazateljem ekstremizma. E sad nam je jasno zašto mi pred većinom, ne još uvijek pred svim, ali pred većinom i pred mnogim mestinima u ovoj državi imamo redare koji popisuju, jel tako, ulazi i stavljaju redu. Zbog ovoga, zato što je to pokazatelj čega ekstremizmu. Ovi se nadaju da neće ovi redari doći na njihova vrata, tako? Međutim, mi im obećavamo da će brzo doći na sva džaminska vrata. Tako, kao što toga na zapadu, pod navodnim tako demokratskom zapadu. Zatim, učestvovanje u humanitarnim aktivnostima džemata i zajednici muslimani. Pa nek ne ovi koji nosaju vreće sa brašnom, jel tako, i nude ljekarsku i drugu socijalnu pomoć i bilo kakvu pomoć muslimanima, nek ne misle da su izišli i da je ta njihova aktivnost bezazlena u očima zapadnjaka. Bez obzira na njenu nevinost, jel tako, ovaj to smatraju kao, jel tako, pokazateljem ekstremizma puštanje brade i posebna odjeća, to da ne govorimo, tako? To je, dakle, opšte poznata, poznata stvar. Kaže, ovo je oblježje svih ekstremista, ali ima i oni koji su posebno, znači, posebno oblježje e, ekstremista koji su aktivni, jer ekstremisti mogu biti pasivni i aktivni. Ovi aktivni ekstremisti, zamislite, ima jedan zanimljiv pokazatelj, neću sve čitati da vam nešto dosta vidim mnogi napuštaju salu. E, dakle, jedan za neđe pokazatelj. Kažu ovi koji su aktivni, oni, kaže, nastoje da žive na, zajedno na određenim područjima. Ne ništa prevoditi. Ovo svaku prevede. Kaže, nastoje da žive zajedno pokupljeni u određenim područjima i tako dalje. Ili, kaže, posjećuju, najčešće posjećuju određene pa Tako? Pa je najvažniji obavještajni podatak koji je prikupljaju hrvatske obavještajci na hrvatskoj granici od naših od desetine hiljada možda građana ove države, a da niko nije protestovo ni spomenuo, ni zauzeo se, ni ni na kakav način primijetio to, a to je pojava koja traje duže od 5 godina, 6 godina, dakle maturiranje, stajanje, čekanje po 5-6 sati, da bi taj, dakle, obaveštajac ili inspektor pitao u koju džamiju ti u Austriji Zašto on pita šta je važno u koju džamiju ide? Zato što je to pokazatelj ekstre, ekstremizma. Pokazatelj ekstremizma. I tako dalje, dakle, preskočit ću ovo poglavlje, ovaj čovjek se pozabavio i time, zamislite, da je izabrao izraze i kovance, tako, izraze koje ekstremisti najčešće koriste. Pobroju ih. Pa kaže, kad neko u svom govoru često koristi sljedeće riječi, to je pokazatelj ekstremizma kod njega. Pa ako često koristi riječi Lije, feta, kufr, a, no tako, mi neprijatelji, neprijatelji čovječanstva, sile zla, i ako koristi često izraz šeitan, zindi, mračnik, bal, zalutu, bid'a, novotarija, novotar. Sve je kod sebe šartove, a tako ispunio. Sve je ispunio ovim šartove. A ja mislim da mi, kao tako nijedno tijelo ne propustimo, a, a da sve ovo redom ne spomenemo. I sad ne nije jasno kako on to cijeli sa nama svaki dan. Dalje, vidimo dakle da su ljudi pokušali i drugi učenjaci kao što je John E, ovdje na arapskom, kako koristim arapske izvore, pa ćete mi halaliti ako dakle, interpretacija ili transkripcija ne bude uspješna, nisam e, John Sposto ili Sposito, Esposito, eto, Zdrate vam kajrem, neki se spasio, sad, John Esposito, a tako. On je inače američki e, orientalista koji je živio dugo u islamskom svijetu, dakle, govorio je o islamskom buđenju, savremenom islamskom buđenju. On je e, profesor na vjerskom institutu e, Sveti križ u Americi, pa tako u jednoj od američkih država. Pa je on zaokružio, znači, ideološki, šta je to, koji su, kakva je ideologija, akidu, su akidu ekstremi, e, e, svakog ekstremisti. Pa kaže, ekstremista vjeruje da je islam jedan potpuni način života, jedan kompletan sistem života. Dakle, šta je za njega Allah poslanik Koji je Ashabe podučio i načinom kako će obavljati nužno i kako će se očistiti poslije obavljanja velike i male nožde. Podučio ih se čitavom životu. Šta je za njeg islama ako nije ekstremizam? Islam od njih je jednako šta? Ekstremizam. Jer svi muslimani znaju da je islam kompletan sistem života. Jer Allah subhanahu je objavio ajet u tom pogledu je ome ekmentu Danas sam vam vjeru usavršio. Pa je ova vjera savršena. Kako bi ova vjera bila savršena? a da nije sve detalje života i dala uputom muslimanima za sve stvari njihovog života. Dalje, kaže, svako ko smatra da je uzrok slabljenja islama i muslimana i slabosti muslimana danas, njihovo zastranjivanje u vjeri je zapravo šta? Pokazate da je on ima ekstremističku vjerovanje i ubjeđenje. Svako ko vjeruje da je važiv muslimanima da slijede objavu, dakle da slušaju šta piše i da poštuju šta piše u Kur'an i šta je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu Kogod tako vjeruje, on je kod ovih, šta? Ekstremista. Kogod vjeruje da muslimani trebaju da napravi obnovu, da takvu revoluciju, na način kako je se uradio Allah poslanik sallallahu alaihi sallam na isti način, on ekstremista. Kogod vjeruje da muslimani moraju da im je važno da praktikuju šerijat Allahu zakon, on je ekstremista, i tako dalje. I tako dalje. Zatim posebno naglašava, jel tako, dodatne stvari koje su vezane za one koji se mogu karakterisati, jel tako, dodatnim svojstvima, da su skloniji dakle, e, terorizmu, pa kaže svi oni koji smatraju da na zapadu postoji zavljena protiv islama, i mržnja protiv islama zapravo su sve ekstremni. jok na zapadu sve velika ljubav kao muslimani. I to vidim ovih dana, tako, posebno se očituje i svjedočno, tako, šta se događa ovi, ovih dana u Francuskoj, tako, u Nemerici, filmovi, karikature i tako da. Ovo nije ništa novo, tako. Zapravo, zapadnjak i kršćani općenito i židovi svoju, vidite, mi da bi ispodjeli svoju vjeru, mi ne moramo, dakle, nužno pokazati mržnju prema nečemu, prema drugim. Nije, znači, nužna, ne prati nužno, ne ide u svim životnim situacijama, jel tako? Da mi ispoljavamo mržnju prema drugim, prema njihovim zavodama, jel tako? Nego je nama dovoljno da ispoljavamo svoju vjeru. I mi kad hoćemo da klanjamo, ne klanjamo da prkosimo nekoga. I zato što nekoga mrzimo. Klanjamo zato što je to naša obaveza. Propis naše vjere, a tako? Kad puštamo brade, propis naše vjere. Ne, da puštamo i zbog toga što nekoga mrzimo. I da pokažemo kako mi nekoga mrzimo. Jer ne prkosimo. Sada se vraćamo. Međutim, obzirom da je kod i kršćana njihova vjerska praksa zapravo prazna i zapravo što tu nema vjere i nemaju kroz to pokazati da tako, svoje verske osjećaje, njima ostaje da to pokazuju samo kroz mržnju prema muslimanima. Pa tako ćemo, na primjer, vidjeti da Srbi na našim prostorima i Hrvati pokazat će i svoje srpstvo i koliki je on Srbin prostor. Nema, nema drugog načina osim šta? Kroz mržnju, jel tako, prema muslimanima, prema Turcima, jel tako? je drugo pokazati. E tako isto na zapad. Ove pojave su zapravo pojave pokušaje od pojedinaca da iskažu svoje pripadnost kršćanstva. Tako, kako? Kroz mržnju prema Muhammedu sallallahu je, sallam i ovom, i ovom Vidjeli smo, znači, njihove analičari kako smatraju, posmatraju islam kao ekstremistički, jel tako? Pa kogod smatra da je džihad vjerska obaveza u islamu i da je džihad vađiv, odvađiva vjeri, pa tako, on je ekstremista. Zašto? Zato što je kod njih džihad upravo šta? Je jednako terorist. Terorizam. Za njih je džihad nasilje. Je tako? Nasilje i terorizam. Teror. A nas je džihad ono što je Allah subhanahu wa ta'ala Allah objavio. Šta? Najbolja što djela. Tako, Allah poslanik sallallahu kaže da je džihad su se namio islam. Vrhunac islam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi. Allah voli oni koji se bore na njegovom putu. Pa tako makar na zapadu takije nevolje, volja i na istoku isto tako, Allah takvi pa voli i mi vjerujemo da Allah takvi voli. Pa tako i i mi reklijemo da i mi takvi volimo. Pa tako da smo u to tako. I kad bi pokušali da to sakrijemo, ne može, ne ide, tako, ne bi išlo. Zatim, zamislite, jedno od ekstremističkih vjerovanja jeste vjerovanje da su židovi kršćani nevjernici. Što smije? Pa jeste, dobro. A, židovi kršćani da su nevjernici, ko tako vjeruje, on je ekstrem. Ja se pitam, subhanallah, postoji li jedan židovi kršćan danas na Dunjalu, a da misli da muslimani su vjernici? Pa dobro, ako misli danas da smo vjernici, da smo na pravom putu, što im da sprečava da krenu tim pravim putem? Pa šta je ono što sprečava ljude da prihvate islam? Osim to što i to zabludom i strahoticom. Šta im sprečava? Pa smatraju ono na čemu su oni šta? Pravim putem. Pa nema također jednog židova da smatra kršćane vjernicima, nema nikoga od kršćana da smatra židove vjernicima i tako dalje i tako dalje, da ne govorimo o njihovim sektama koji se već ono tekfire, tako? Već, već ono Ima jedna zanimljiva stvar, možda sam nema orientacije, požurit ću za lavu pomoć pokušat ali smatram da je dragocjeno da se spomene. Bio je jedan seminar, jedan važan skup koji je organizovala komisija, znači, e, koja je odrana komisije koja brine o vanjskim stvarima Amerike, a znači pod direktnom je upravom kongresa Američkog. Ta ogranak te komisije je jedna komisija koja se zove Europska komisija za e, razmatranje ili za pitanja Europe i Bliskog istoka. Pa na tom kongresu su iznašeni određeni tekstovi koji također će nam pomoć da shvatimo kako zapad gleda na ekstremizam kod muslimana. Pa jedan od tekstova kaže Daniel koji je također uh, jedan od e, poznatih analitičara američkih istraživača kaže da ekstremski nastoje da E, primjenjuju ono što je u Kur'anu i smatraju da je Kur'an ključ njihove politike. To je glavno obilježje ekstremizma kako je on zaključio. Zatim je podijelio muslimane, savremeni muslimane na tri grupe. Pa kaže prva grupa sekularisti, zatim uh, e, islahijun, ja bih rekao, uh, reformisti i usulijun ekstremisti, je tako, fundamentalisti. To su tri kategorije. Pa kaže sekularisti oni žele znači da bude kod muslimana kao na zapad, Sekularizam. Pa tako, da se vjera odradi od praktičnog života i tako dalje. Ovi e, reformisti, tako, ili reformatori, oni nastoje da izvrše reformu na način da miješaju između šerijata islamskog i zapadnim standardom. Miješaju i, i tumače šerijat da tako prema zapadnim standardima. Tako ćete naći kod ovakvih, na primjer, ima jedna knjiga prevedena, govori o Ebu Bekru i Omer, čitali ste. E tamo recenzent u jednoj recenci kaže o Ebu Bekru i Omer, o njihovoj vladavini kaže, iako njihova vladavina nije zadovoljavala standarde savremene demokratije i pa i tako dalje, nas ne interesuje sad ovo dalje, ali ovo, dakle da se nastoji šta, da islam se prikaže i da se nastoji, znači da, da islam bude prema standardima, standardima, demokratskim standardima u, u Evropi. A kakvi su standardi da nas Allah ođe sačuva, nemamo vremena da to sve analizirao, evo vremena da to analiziramo. Nego ćemo samo još spomenuti jednu važnu stvar, a, a to je da je James Bar rekao da je, doslovno je rekao sljedeću stvar, da je islam, da se za islam može zapravo reći da je fundamentalistički, odnosno ekstremistički. Zašto? Zato kaže se, svi muslimani vjeruju da je Kur'an objavodan da Allaha, da u Kur'anu nema greške, da je on čist od bilo kakve greške, da je on sad i cijeli ispravan, sad u njega vjerujem. Iako je, iako su neki pokušavali da razvoje, dakle, između, jel tako, fundamentalizma i terorizma, između fundamentalizma i terorizma, kao što je to pokušao James Barr, odnosno pokušao je da razvoji ta dva pojma, međutim na zapadu se to uvijek govori u jednom u jednom kontekstu uvijek se spominje da tako kao e, dva istovjetna termina ili da ovaj drugi proizilazi iz ovog iz ovog prvog. Ima jedna e, i značajna institucija danas u svijetu, jedna od najvećih ideoloških instituta i institucija koja se također bavi i bavila se islamskim ekstremizmom. Pa je jedna žena koja radi pri tom institutu formirala jedan izvještaj izvještaj u kojem je muslimana, muslimane podijelila na ekstremiste, na tradicionaliste, na moderniste i na sekulariste. Modernisti i sekularisti kažu, oni su naši prirodni saradnici, jel tako? Međutim, šta treba u tom izvještaju? Kaže, šta ona savjetuje američkoj administraciji? Izvještaj je napisan kao savjet kome? Američkoj administraciji administraciji. Pa ćete vidjeti da američka administracija i mnogi kod nas već provode mnoge savjeti iz ovog izvještaja. Pa kaže, treba zaposliti tradicionaliste. Nakon se ovdje misli na, na tradicionaliste, ne misli se na selefije. Jer Selefije su zapravo tradicionalisti. Ne, nego se misli na Hanesije, Malikije, Šafije. Je tako? Sljedbenici, tradicionalni je mezheba u islamu. Njih treba zaposliti da se bore protiv onih prvih koji je nazvala mutešetni to tako ekstremiste. I njih treba pomoći. Pomoći im e, e, studije, formiranje posebnih e, instituta za analize i studije pomoći da se mogu ideološki sa dokazima hrvati sa ekstremistima, jer kaže ekstremisti su jakog dokaza i neprestižni raspravi. Tako kaže, tako. E, zato treba ove pomoći da budu uspješni, tako. Ova žena je supruga Zemalaja Halila Zade, jednog čovjeka koji ima američko državljanstvo porijeklom je Afganistanac, koji se smatra inženjerom afganistanskog rata. Je tako? Bio je prije toga ambasador u Afganistanu i Iraku, a vidjeli ste šta je bilo sa Afganistanom i Irakom. Pa kaže ona dalje u tom izvještaju. Treba forcirati i pomagati sufije, a sami tim i šije, jer kaže Ibn Khaldun da nema šija, ne bilo ni, ni sufija. Ne bilo ni sufija. Zatim kaže, što se tiče ovih ekstremista, vađiv je boriti se protiv njih, uništiti, dokrajčiti. Ovo je šteta da ne snimite televiziju. Dokrajčiti, vađiv je, dakle obaveza, američka je obaveza da ove uništi, dokrajči. Najbolji od njih su oni koji su mrtvi, zato što su oni neprijatelji demokracije i zapada. Zašto? Zato što su oni neprijatelji demokracije i zapada a zapad je prijatelj slava i muslimana. A? Tako ona kaže. Zatim kaže, ovi propagiraju džihad. Šta je još njihova karakteristika? Oni nastoje da desajno tumače Kur'an. A šta treba? Kur'an da tumači površno, a sve ćemo ostalo u životu analizirati detaljno. Samo Kur'an nikako detaljno, tako? Oni žene da povrate islamski hilafet, žele da se provodi šerijat i što je najgore u ovom slučaju kaže oni ne izbjegavaju da koriste savremene metode i tehnologiju da tako u ostvarivanju svojih ciljeva. Dakle, nisu zaostali da su protivnici da tako tehnološkog, tehnološkog razvoja i napretka. I onda što je najvažnije što je krem koji sam vam ostavio na kraju ovaj kolač, ovaj kolačić, za kraj da dobro zapamtite, kaže to su, pa ih je doslovno nabrajao. Da se ne bi ko zavaro, da ne bi ko pogriješio. To su svjedbenici Al-Qaidi, znači kao organizacije, oni koji su odani Al-Qaidi i oni koji se sa Al-Qaidom zaosjećaju. Ovo je poznato, tako? I prirodno da njih tako smatraju. Međutim, i selefije. Doslovno tako stoji u izvještaju. I selefije i vehabije. Dakle, da ne promaši nikak, tako da se niko ne nada da se ovi omaši. I da ga nisu stavili u ovaj tor. I neka niko odori. ne nastoji da izrađe iz ovog okvira u očima zapada jer je to nemoguće. Moguće je samo ako izađe iz okvira islama. Tek kad napusti islam i izađeš iz okvira islama, e onda ćeš kod njih biti prihvaćen kao umjeren. Zato što si već prešao crtu na njihovu, na njihovu stranu. I naravno, ovo je e, kraj onoga što sam ja morao imao obavezu da još E, brže pročitam, što potvrđuje, potvrđuje ove moje posljednje riječi da u očima zapada ništa od naše vjere nije bezazleno i da je sve od naše vjere ekstremno. Potvrđuje i pogovor koji je napisao a, tako, napisao je jedan hrvatski a, vojni analitičar Fran Višnar, na knjigu El Hajdi džihad u Europi. Knjigu je napisao Amerikanac da vas ne zamara, ali u tom pogovoru na hrvatski prijevod te knjige Frank Višnar kaže Oni se, ko? Muslimani, oni koji su učestvovali prije svega u bosanskom odbranđenom ratu, oni se, primjerice u BiH, više ne odvijaju njihova obuka i priprema za terorizam. Ne odvija se u barakama gdje se stalo rastavlja i sklapa na uložanje, nego u udobnim prostorijama. Šta samo radi? Službeno u svim tim odgojno-obrazovnim centrima na raznim stranama svijeta drže se razni vjerski tečaj. Dakle, sve ono što mi zovemo medresama, halkama, Kur'ana, dersovima, je tako? Sve je to šta? Nije ništa drugo nego paravan. Iza tog paravana on kaže dalje. Iza tog paravana brusuje se osobe koje će sutra postati konspirativni članovi mreže, kakve mreže, terorističke, i uključiti se u rad neke od europskih ćelija, kakvi ćelija, teroristički. Dakle, svaka naša aktivnost je Paravan i samo šta priprema za terorizam. Pa nek ne i naša braća kad sjedu i uče Kur'an, da je to u očima strana višnara i njegove sorte nešto bezazvano. Pa Jel tako? Zašto se boje? Mi svakako kažemo, oni ne sataju. Ono što se njima događa je nužna posljedica njihove politike, njihovog stanja, i ono što nužno proizilazi iz samog islama, a tako. Zato, odkud sad da se mi čudimo njihovom neprijateljstvu prema islamu? A je li istorija čovječanstva ispunjena ičim drugim osim njihovom mržnjom prema islamu, napadima na islam? Od Herakla, je tako, para i ja bi to ovim završio, tražim halala što sam bio bezuspješan u pokušaju da to skratim i da vam to prikažem na jedan zanimljiv onaj način. Međutim, bez obzira kako sam to prikazao i bez obzira što sam bio od druge stvari e, preskočim, na kraju se zaključuje da na zapadu istinski terorizam još uvijek nije definisan. Tako? pravi terorizam nije definisan, nisu definisali ni islamski terorizam, To tako? Zašto? Zato što je za njih islam jednako terorizam, vidite iz njihovih tako, tekstova i dokumenta kod njih, ali mi ćemo otkriti jednu drugu stvar. Oni i ne mogu, ovaj, ne mogu definisati terorizam. Kako će definisati? Ako kaže to je nasilje, pa ko danas više koristi nasilje od njih? A kažu to je ubijan civila, pa ko bi se civila pobi na zemljalu kod njih? Pa kažu to je, što god kažu, pa oni prednjači u i to je tema mog kolege. To je tema mog kolege. je da